Aną valandą prie Jėzaus prisartino mokiniai ir paklausė, kasgi didžiausias dangaus karalystėje. Pasišaukęs vaikutį, Jėzus pastatė tarp jų ir tarė. Iš tiesų sakau jums, jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Taigi, kas pasidarys mažas kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima. O kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje. Vargas pasauliu dėl papiktinimų. Papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam žmogui, per kurį papiktinimas ateina. Jei tavo ranka ar koja gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Geriau tau sužalotam ar aišam įeiti į gyvenimą, negu su abiem rankom ar abiem kojom būti įmestam į amžiną ugnį. Ir jeigu tavo akis gundo tave nusidėti, išlūpk ją ir mesk šalin. Tau geriau vienakiui įeiti į gyvenimą, negu su abiem akim būti įmestam į pragaro ugnį. Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte ne vieno iš šitų mažutėlių. Nesakau jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo tėvo veidą. Žmogaus sūnus atėjo gelbėti, kas buvo pražuvę. Kaip jums atrodo, jeigu kas turėtų šimtą avių ir viena nuklystų, argi jis nepaliktų 99 kalnuose ir neitų ieškoti nuklydusios? ir jei surastų, iš tiesų sakau jums, jis džiaugtųsi dėl jos labiau negu dėl 99, kurios nebuvo paklydusios. Taip ir jūsų dangiškasis tėvas nenori, kad pražūtų bent vienas šitų mažutėlių. Jei tavo brolis tau nusikalsta, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, Pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nei bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tiesų sakau jums, ką tik jų surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir dar sakau jums, jeigu kas iš jūsų susitar žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Tuomet priejo Petras ir paklausė, viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų? Jėzus jam atsakė, Aš nesakau tau iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų. Todėl dangaus karalystė panaši į karalių, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas dešimt tūkstančių talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko gražinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais bei su visa nuosavybė, kad būtų sumokėta. Tuomet puolęs jam po kojų tarnas maldavo, turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Pasigailėjęs ano tarno valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas šimtą denarų, ir nutvėrė smaugė jį, sakydamas, atiduok skolą. Puolės ant kelių draugas maldavo, turėk man kantrybės, aš tau viską atiduosiu. Bet tas nesutiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet pasišaukęs jį valdovas tarė. Nedorasis tarne. Visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūstinės valdovas atidavė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikro širdies net leisite savo broliui.